Umid uzma mujahid nusrat bizga Bu sinoqlar tugaydi g'alba bizga Ikki yaxshilikning biri shahidlik ya g'ozib Pushaymon yo'q Rabbimiz kulganda bizga Ikki yaxshilikning biri shahidlik ya g'ozib Pushaymon yo'q Rabbimiz kulganda bizga Urun bermə tağutqa əsla topraqda Sundur kuffar bəstini qoymay ziminda Gerçişdi sun kafirlar haqqın aldida Ümid üzmə mücahid nusrətlər bizgə Gerçişdi sun kafirlar haqqın aldida Ümid üzmə mücahid nusrətlər bizgə Səbsəb olub gəlsə yav qılmaymiz pərva Çünki bizga mehribon Robbimiz zamro Oli qilmoq uchun islomni dunyoda Ümid üzmə mücahid qalbilər bizga Oylanğın müminlər qalğan qarlıqni Anlayğın məzlum ümmətnin zarini Əslik insan hər zaman vədisi Həq Rabbini ümid düzmə mücahid nusrətlər bizgə Əslik insan hər zaman vədisi Həq Rabbini ümid düzmə mücahid nusrətlər bizgə Peyğəmbərinin varisi bulub manğanğa Şündaq ikən həyatda sınaqlar tola Nimə qəm Rabbim bizdin razı bolsila Ümid üzmə mücahid fətihlər bizgə Nimə qəm Rabbim bizdin razi bolsila Ümid üzmə mücahid fətihlər bizgə Səbsəb olub gəlsə yav qılmayımız pərva Çünki bizgə mehriban Rabbimiz zəmra Ali qılmaq üçün İslamni dünyada Ümid üzmə mücahid qalbilər bizgə Səb-səb olub gəlsə yav qılmayımız pərva Çünki bizgə mehriban Rabbimiz zəmra Ali qılmaq üçün İslamni dünyada Ümid üzmə mücahid qalbilər bizgə umid uzma mujahid nusrat bizga bu sinoqlar tugaydi g'alba bizga ikki yaxshilikning biri shahidlik ya g'ozib pushaymon yo'q robbimiz kulganda bizga Ki yaxshilikning biri şehitlik ya g'ozib Shayman yo'q Rabbimiz kulganda bizga Ki yaxshilikning biri şehitlik ya gazip Shayman yok Rabbimiz kulganda bizga